פרק ב' התקוששו וקושו, הגוי לא נחשף, בטרם לדת חוק, כמוץ עבר יום, בטרם לא יבוא עליכם חרון אף אדוני, בטרם לא יבוא עליכם יום אף אדוני. בקשו את אדוני כל ענבי הארץ, אשר משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי תסתרו ביום אף אדוני. כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה, אשדות בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר. הוי יושבי חבל הים, גוי כרתים. דבר אדוני עליכם, כנען ארץ פלשתים, והאבטיך מעין יושב. והייתה חבל הים נבות קרות רועים וגדרות צאן. והיה חבל לשארית בית יהודה, עליהם ירעון. בבתי אשקלון בערב ירבצון, כי יפקדם אדוני אלוהיהם, ושב שביתם. שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון, אשר חרפו את עמי, ויגדילו על גבולם. לכן חי אני נאום אדוני צבאות אלוהי ישראל. כי מואב כסדום תהיה, ובני עמון כעמורה. ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם. שארית עמי יבזום, ויתר גויי ינחלום. זאת להם תחת גאונם, כי חרפו ויגדילו על עם אדוני צבאות. נורא אדוני עליהם, כי רזה את כל אלוהי הארץ, וישתחוו לו איש ממקומו כל איי הגויים. גם אתם כושים, חללי חרבי המה. וית ידו על צפון ויאבד את אשור, וישם את ננבה לשממה, צייה כמדבר. ורבצו בתוכה עדרים, כל חייתו גוי, גם כעת גם כיפוד, בכפתוריה ילינו. כל ישורר בחלון, חורב בסף כי ארזה ערה. זאת העיר העליזה, היושבת לבטח, האומרה בלבבה, אני ואפסי עוד. איך הייתה לשמה, מרבץ לחיה, כל עובר עליה ישרוק יניע ידו.